El-Kısmu Sadis 6. Kısım Kulluna kel kameri lehu canibun muzlim Hepimiz karanlık bir yanı olan ay gibiyiz. Siratul mer'i tunbi'u an seriratih Kişinin davranışı gönlünün aynasıdır. Men tavada'a lillahi rafa'ahu Tevazu göstereni Allah yüceltir. الأدب مال ve kemal. Edep bir servettir. Onu kullanmak ise olgunluktur. El-fadlu bil-akli vel-edeb, la bil-asli vel-haseb. Üstünlük akıl ve edepledir. Soy sop ile değil. Mir'atul insani ef'aluh. Davranışlar insanın aynasıdır. Rubbe tama'in edda ila ateb. Nice açgözlülük var ki sahibinin zarar görmesine nedendir. El-fadlu ma şehidet bihil Gerçek üstünlük düşmanlarının da kabul ettikleridir. Es-sindanul metin la yahşal mitraqa. Sert örs çekiçten korkmaz. Aklun bila edeb Keşuca'in bila silah. Edepsiz akıl, silahsız yiğit gibidir. İzâ lem testahi fasna' ma şe'et. Utanmazsan dilediğini yap. الضحك بلا سبب min qilletil edeb. Sebepsiz yere gülmek edepsizliktir. Kullu ina'in bima fihi yandah. Her kap içindekini dışına sızdırır. يَذْهَبُ الْجَمَالُ وَيَبْقَى مَعَكَ الْكَمَالِ Güzellik gider, olgunluk seninle kalır. لِكُلِّ حَسَبٍ عَائِبٍ Her güzelin bir kusuru vardır. مَنْ لَا يَخَافُ أَحَدًا لَا يَخَافُهُ أَحَدٍ Kimseden korkmayandan kimse korkmaz. Edebul mer'i hayrun min zehebi. Kişinin edebi altınından hayırlıdır. El batanetu tuzilul fatane. Çok yiyen ahmak olur. Men sara na'ceten ekelethu Koyun olanı kurt kapar in lem testahi fasna ma şi'et. Utanmıyorsan dilediğini yap. İza tahasama lisan zahara mesruk. Eğer iki hırsız fikir ayrılığına düşerse çaldıkları ortaya çıkar.''